الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته دعوته بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan ku da saduwa a wani yammaci na asabar wanda ya bakwai da yau ku? wata yau? takwas ga watan rabi, Sani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kuna da takwas kan takwas ne ku? Nau ga watan Tura. Takwas ga watan Tura wanda ba a sabanin ku? والله المستعان وفي يوم بكري جوات الربيع الثاني وتم a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya kuma shine tabbas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyu a zan ci gaba da karatun littafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na goma sha hudu maka ne ko darasi na goma sha hudu babin da zamu tashi yau shine babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana dangane da siffar sallar annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya annabi ya salla a aikace domin kowane musulmi ya yi kokarin yin koyi da shi a aikace shi ne abin da hadisan za su fada haske a kai الحديث التاسع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت زليهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وانا حديثي عن تربوتي daga Abu Hurairah Allah ya kare ya kare gare shi Abu Hurairah ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance idan kabbara fi salati idan ya kabbara cikin sallah wato kabbara ta buɗe sallah kabbaran da ake kira ta kabiratu ihram haka yakan yi shiru kulai hasan wani ɗan lokaci wato lokaci ba mai tsawo da yawa ba shi ne kulai hasan yakan yi tsawo wani yakan yi shiru wani ɗan lokaci kabla an yakara kafin yi karatu to wannan sukuti da manzon Allah yake yi suka ce la sukutun an mutlaq al-qawl wa inma huwa sukutun an al-qira'a ko kuma sukutun an al-jahr bi ba wai shiru na baya zuwa komai bane ba a'a shiru na baya fara karatu ko kuma kace shiru da yana karanta wani abin da a sirrance ba da ba ku ya shiru ko shiru da ba da abin da ya bayyana ba ko da ko yayi magana ko kuma shi da bai ce komai ba an bayyana ko to a nan gurin da aka ce manzo Allah idan yayi kafara sakata sai ya yi shiru ko ne haka wani san lokaci wato shiru na bai fara karatun sallah ba ke ko shiru na bai bayyana zikirin da yake faɗa ba a wannan lokaci kamar an yi karata ko ya fara kira'a fa kullu ya rasulullah abu hurairah yace sai nace ya manzo Allah bi abi anta wa ummi ka zama fansar mahaifa na guda biyu mana ma'ana an mahaifa na guda biyu su zama fansar kamar gaba daya abin nufi na mai ce ka ka zanto kai ne abin da za a fansa da iyaye na guda biyu ma'ana da mala'ikan mutuwa zai zo ke ni da mutu ana jin su ana gani cewa in zaɓi ɗaya, ko dai mutuwan nan ta kankan mahaifina da mahaifiyata lokaci guda ko kuma a kyale su kai karayu to zan fanke ka da su zan gwamnati mutuwa da kai kuma hajira da mahaifiya ta duk da kai farayu ya maza Allah da duk ruwar kauna kenan da zabi cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi yani anta mabdiyun bi abi wa ummi ka abin fansa ne ta hanyar mara fara guda biyu su fanke ka kai da ci gaba da rayuwa su kuma ya kasance sun bayar da rayuwa a aiki su kuta kamar da takbiri wa kira. shi roƙon da kike yi tsakanin karatu da kafara ka ce Allahu akbar ba ka riga ka fara karatu ba ma ta ko da kike fara a wato wannan na nuna idan sahabbai sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abun da bashi fahimta ba suna da damar su yi tambaya za kuma ladabi yake tsakanin kowanne karantarwa da dalibai. in ba su fahimci wani abu suna da dama su yi tambaya kar a soke wa mutum kofar tambaya shi kuma kar yi tambaya mara kan zaro kuma da lissafi ya yi tambaya da lissafi shi kuma wani aka tambaya ya bada hujja ya bada dalilin cikin abin da aka tambaye shi abin da bai sani ba kuma jin gari ilimin zuwa ga Allah ya ce Allah wa Ta Haka sai ya ce a kudu abin da nake cewa shi ne Allahumma ba'i zauni wa bai na kafayaya. Ya Allah, yi nisan tsakanin na da kurakuraina kama ba da bayin mashriq wal kama da yadda kuma ya santa tsakanin mahutar rana da mafatarsa ka yi tsakanina da kurakurena kamar yadda ka nesanta tsakanina da kamar da kan da tsakanin mahutar rana da mafatarsa to wannan santarwa tana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai so ma'anar santar da ne tsakanina da kurakurena abin nufi ta hanyar goge kurakuran da kankare shi eh, in na yi kuskura amma abin da nake so kar ka dake mai su ya ubangiji kar ka dake ni da wannan kuskure kar ka kama ni da laifi kan kare shi kuma da yau da yawa kan ku san da kan da shi ganin san tarwa nan ba wai ne san ta ce eh dan ne da yana nan ba ya ji ba ya dai annabi ya yi masa da ba ta ke miji ba na ake miji gudan kan kare shi kuma ne zan so babu wa hadamul da alayhi rashin kama mutum kun bai sanar da kyau ko ya zan so ma'ana ta biyu abin da yake nufi da wannan ne zan ta tsakanin da kurakurai na ma'ana ka sa mai hikima tsakanin da kuskure kar ma in yi balle sana in yi rehu zai iya ɗaukar mutum ma'anar kuma zai iya ɗaukar wannan ina ba da kun fahimta اللهم نقني من الخطايا لأن ذكرت في نبي كفرين كما ينقى الثوب الأبيض من الدم كما يأتي سرقة فلن تفافي لجدتي كما يأتي سرقة فلن تفافي لجدتي اللهم اغسلني من خطايا يا أبنجي ويكين لك كفرين بالماء بالروى والثلج لتنكلا والبرك da kuma girgiji albarak irin tantara da yake fitowa da cikin girgije ko kuma ruwa wanda yake na sama amma alba ya ko da ruwa amma ya fi kai ruwa wanda yake daga cikin girgije wadanda suka ce kankara da ke fitowa da cikin girgije ina ba don gobe da shi ne alfarar da kowa ba su bata ba albarji ba domin duka albarji ya zama a nasabe kai ne kenan amma albara da yawa rakun fata to wannan al'amura guda uku wanda suka ce ake nufi da haka waɗannan da guda uku wanke ne daga kuskure daga kurakurai na da mai haka wuce da ruwa wasan da kankara walbara da kuma kankara da ke fitowa da jikin jirgi ko kuma kace daga ruwan sama da ke fitowa da jikin jirgi saboda ruwan sama kan nan wato tatacce mai gani yake bayar da abin kace abin da wannan ke nunawa kowane tsaya daga cikin alma da haskan da albar kowar ɗaya ana iya gusar da nasiri ma'ana kaga idan aka haɗa su guda uku kaga wato sai zanto wankuwar abin ta kai matuƙa shi da kuma rasa manzan Allah ke yi kamar yadda ne wani bai ciyo da mu mace لا تعمل ولا لا تعمل أن يكون كما عملت والدنك ولا تعملنا ما لا تعمل الله به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أبعد القرآن في ملك هذا قال العفو قال الغفران يقول الرحمة كل شيء موسى بذل يقوى إذا كتم العفو بذل يقوى إذا كتم الغفران بذل يقوى ولا تنكم رحمة تدعو أينما رحمة تدعو لبعض أيسا في ذنوب الشيء رحمة تبيع ذنوبها وما حتى أبعدهم قداء أكو kamar a canfiya ba da canfiya wato tashi a wanke a wanke a daure a kuma daure ya wanke shi wannan Allah hada babun guda uku Allahumma bismi da ma'i da salbi ko da sallallahu alaihi wasallam abin da wannan ke nufi kamar yana nuna cewa mutuka wajen ubangiji Allah ne san kai da shi da kuskure ko kuma kuskuren ne kowa mutuka wajen ya zai mata wannan kuskuren da kankare shi da mantawa da shi da cewa kawai ba ta bayyana kaga waɗannan kalmomi ne masu ilma masu daraja manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke bude sallah da abin da ke kira du'a'ul istiftai wato addu'a ta bude sallah bayan mutum ya yi kafara Allahu akbar ya daga hannayensa ya sauke wato da dama kan hagu to a wannan lokaci zai fara da du'a'ul istiftai addu'a ta bude sallah kuma ana yin ta ne a sirrance ko da sallar da za ta yi sallar bayyana karatu ce ga wani istifadi a sirrance za kuma za ka iya yin ta a matsayin ka na liman za ka iya yin ta a matsayin ka na mamu za ka iya yin ta a matsayin ka na mai sallar ne ba a ta ga idan kana da ba za ka yi ba in kana da ma za ka yi tun da ya kamata da mai yi tun da suna ce da annabi kaje ne mun yi kuma ranar rawa da lokacin da yake in kuma karatun sunan ne ba ma yin ta ci cika da wani abu ai kin liman ba tun ne na karatun bayyana ne shi za ka samu matsala tun ne liman ya ce Allahu akbar shi da zuwa nan suna da rawa da su ba ya fara karatu Ina karatun bayyane to kai kuma ya za ka yi rawul istidlal za ka yi ko sauraron shi za ka yi in da an ce ko wai za ku da alqur'anu sai kuma ga rawul istidlal wanda Allah ya kire da shi wanda ya kawo maka matsala ko ba ka kalli da to abin da ya fi bayyana da cewa ta abin da kai shi ne za ka shi ne saboda wannan zawon da suka yi hukunci da su sun raba wajibi bane amma hukuncin sauraron karatun Qur'ani ba wajibi ne bai zan Qur'an Qur'an fasikan dulahu wa an in ne bai ba karata ba amma in ne wanda zai sunna ya fi Allah wa kabar yayi shiru ina da wanda sai kai ce in ku karatun da ne ba kana kai kenan dan ninka ba zai ci gaba da karatun ba da kuma ka duba kalmomi da manzon Allah ke nunawa yanzu manzon Allah ka duba yake ke tsara cewa ya Allah ne santan da kurakurina kamar yadda kake sun da kaza kaza kaza ya Allah ka tsare shi ke ne da kaza ya da kaza ya Allah wajen da kaza da kaza manzon Allah ke nan da Allah ce bi shi da Allah ma ta kaddama من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا shi kansa kenan yake da wannan gasar amma ga irin abin da yake yi to ina sai da ni da mu da su wanda babu da wannan matsayi mun ba da wannan mun ne muka mutum danta ne wannan amma ne to nawa ne cikin dukkan masallata nawa ne suke yi mana abin da manzo Allah yake mu ne muke da zulubai da nan da rana ba kuma manzo Allah ba shi ba shi irin zuluban da muke da su da rana shi ne yake da garanti mu ba mu da wannan garanti amma da Allah ba abin da yake da zulubai na ba dan kana bai da riko a kuma wannan hadisi na nuna mana hukunci na du'a ul istisai wannan kalmar da cikin salon da بينهن عقيقا وجهات وجهه للذي فطر السماوات والارض عنيفا مسلما ومعنى للمشركين الا ثلاث ولدتي وما هي يومات لله رب العالمين الذي خلق وبذلك امرته على اول المسلمين وانما كان يسجد وجهه الثاني كريما خالدك بينهن عقيقا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وما كان يسجد وجهه الثاني يمكن خالدك wanda wannan kuma ko wani wanda wannan kuma ko wani nau'ika na dawo da sai sai har goma da biyu duk sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kana da su gaba yau ko wancan gobe ko wancan shi ke nuna matakar kaunar da manzon Allah shi ke nuna cewa lalle kayan rajista a makarantar sunna wa ba haka ba shi ke nuna lalle eh, tattalin ahlus sunna ke nuna azu a amma bai guda goma sha biyu da manzon Allah yake ko da baka da su goma sha biyu ba to yau sai ka hada biyu duka ka zama da suna yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan da kai wannan da za ka wannan da asar kai wannan da lisani da magariba kai wannan da wannan da wannan ka ta fi ta kuma ka zama ragon maza su guda ɗaya ta kai ya dai alaka shi ka hada kai bukari tun da ba abin da yake bukari in dai cikin kutubu cikin kutubu sun da gaba daya ko ba haka ba ya fi da karfi da shi ne ake gabatarwa a wajen tarbiyya dan ko da zaka da shi duka sun yi ko da ya biyu uku shi yake wannan magana da da shi bukari da muslim shi ne wanda yake doran abin da ke cikin hadisin da muka bude kuna bayyana da kyau الحديث الثمانون حديث الثمانين سنة ولا اللتاف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشهد رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجد لم يسجد حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرد رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترس الرجل براعيه افتراس الصبر وكان يختم الصلاة بالتسليم صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an karɓo da bayan sai Allah ya kare da gare ta قالت عائشة تسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا الله يا da mutum Allah tabbata gure shi ya kasance yastafihu as-salata bit-takbir yana buɗe sallah da kabbara wato kaga daidai da fadin annabi cewa bisaruha at-takbir mabudin sallah shine ne kabbara ta haram يفتتح الصلاة بالتكبير كما أقول صلى كبرة والقراءة بالحمد لله رب العالمين كما بين أبو إسلام الحمد لله رب العالمين وأنا في ماليك وأنا في الكينة وإذا الله دار يا كبرة bayan jawar الثاني tsari yana bude ne sallah ne kai الحمد لله رب العالمين yusabbihu الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وأما wannan hukunci da za su ɗauko karkashin wani hadisi zai taimaka musu ne idan mun karanta ya tafihu salata بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين sai zanto yana buɗe sallah da kabbara da kira'a sai sai ko ba haka ba ya mu buɗe sallah gare tabbara, da kira inda haka aka ce cikin hadisi wato kenan na yin tabbara ba wata wata sai sai kira wato kabbara da kira a rasuli ba buɗe sallah to amma sai kuke yana buɗe sallah da tabbara. wal qira'ata kuma kenan ya tafsiru qira'a yana buɗe qira'a da ne da alhamdulillahi rabbil alamin to ita ko da wani isu kai da ma ai mun mutai da a dake ba ko kira shi zikiri ya ya zikiri ba a Aisha ta yi wacce annabi yana yi ko ba yi idan kana son ka samu wannan zikirin da wani isu kai wannan hadisi ya yi ta kace ba zai wadatar da kuma sai ne mu da ina abin da yake wanda ya ruwaito yake annabi mai ita Aisha ba ta ce baya yi ba ta ne fa idan zai bude sallah sai ya kabbara in zai bude jira'a sai ya yi sai sun kiro ba ta faɗi wannan abin da ke tsakanin kabbara da sallah ba ba ta ce akwai su ba ba ta ce babu ba shi ko Abu Hurairah sai yake ba shi ya tambaye annabi annabi ya ce akwai to ya wai kenan kai ba da kuma mai da kuma ko wani ya kafa bakwai da wani hadisi wanda su mota tsaya wanda su bara samu wurin tsayawa ba wa wani da dalili da hujja ta samu jibin zama saboda ko da cewa aka yi aisha ta ce annabi ba ya yi abu hurairu yanzu ya ce yana yi kaga aisha ta zanto ta koyi abu hurairu kuma ya yi ya tabbatar to kaga an samu ta'arudi tsakanin tabbatarwa da ne kodewa to ga kafira in wani dalili ya zo ya kore a wani dalili ya zo ya tabbatar al mutlid mukaddamun ala nafi wanda ya tabbatar sai ake gabatarwa wajen kafa hujja sama da sama da ne wanda ya kore domin wanda ya kore farafin ala asali ne fa lahu da haka sai ya buƙata ala asali Wajen al al'adun shi ne al wanda ya tabbatar ba ba a yi a yi tabbatar shi da dalili to kaga mai dalili kuwa shi za a gabatar sama da mara dalili ya fata fara fahimtar yana da kyau wato kenan kaga ko da mutum ya kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ba a zuwa du'a da istifrahi in dan Allah istidlalin sa zai da makarfafi istidlalin sa bai zama karfafe ba saboda abinda muka ambata da kuma wadansu ababen da ba da yake faɗa wanda mun ambata haka dai kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يستقيم الصلاة بالتسبيح والقراءة بالحمد لله رب العالمين kaga anan gurin ma wanda suka ce baya da wanda suka yi to kuma sai ce baya da siyasa kuma su ce baya da mana wanda kuma duk annabi da nauyi saboda tabbatar ba waɗansu ne hadisan daban daban amma aisha ta fara ta tana magana ne da abin da ake bayyanawa sai kawai ta fara da alhamdulillah rabbil alamin wal da'ul istiqali da isti'aza da basmala an yi ziyari a turanci وكان إذا رفع إذا ركع لم يشرك رأسه عائشة كما تقول النبي لا تفنتي إذا ذكر الكوفي لم يشرك رأسه ما يدوك بسنسه baya kan zan take a walan yusawibu kuma baya tuntiyar da shi lam yusir rasu baya daga kansa haka walan yusawibu ko ba mu dukkan da shi haka walakin da zalika yana da shi da kafarta da kafiye ce bai kana san ba da komai abin da kansa ba wai zai yi fadin dawana babu wanda zai yi fadin dawana ai ba za mu ce wani gobe da in ba haka ya zan yi annabi ke ya zan yi ya ce ke rukun da ya ya san da rukun ya san da yi ba ana son gadon bayan mutum ya miƙe daidai inda za ka kuma sanda za ka tsaya daidai wuri ba kuma kan kansa ya zanto mai daga kan aka hukuru bai dukan da shi ba sai da bai da kuma ba da sun zo ne an da bai zuwa da wannan wannan da ya zo da amma da bai ba za ka ba bismillah لكن لو خير في جابك ده والله يابا يابا وانا زي قال ابو بسم الله الرحمن الرحيم ولما ان اليوم عرفت يا عايش عايشي وبعضنا ما والله اذا كان صوت اليوم لو في كده كده تتعمل تتعمل تقول تقول تقول تقول ko ba haka ba ka tashi ko sai ko uku kai yi da yake cikin wurin da yi wallahi dukkan wanda bai kula da sa da wata suna cikin hadarin da yake ba Allah ko duk wanda ya ne da shi sallu kabara aitu mune ko tanni in ka ga mutu da shi kin ne kin yi da mutu yake yi da in baka samu jinin ka ba sai karanta hadisi ka ga yayi ai shi hikimar kan da wannan shi ne wa kana idza rafa'a hadakum kuma ya kasance in ya tago kansa min rukui daga rukui lam yasjud hatta yasawi sahwa baya tafiya sujada da sai ya miƙe yi ya je da shi sallallahu alaihi wa sallam wa kana idza rafa ra'sahu min as-sajdah kuma ya kasance idan ya tago kansa daga sujada lam yasjud hatta yasawi ba ya tafiya wata sujada har sai ya ji duka a zaune وكان يقول في كل ركعتين تحية يا سبب فينا كان تحية يقول معناه yana fadar kariya a cikin kowane zama guda biyu a cikin zama na farko sai barkin ya a cikin kuma wani zaman kuma zai sake fara kariya cikin zama ka guda biyu ne zai kariya sallallahu alaihi wa sallam wa kana yufridu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfiɗa kafar ta hagu wa yansubu rijlahu al sai ya kafa kafar daga dama kuna fahimta da lokacin da muke karatun kuma da zasu da zama Kano akwai benci haka dogo wanda nake hawa sai in kwatanta wa mutane a da na fahimta cikin hadisi sai da lokacin da nake duk kowa ya amma ga gurin bari samu sama in kwatanta muku na zama ba abin da nake nufi da israil a cikin zaman sallah shi ne zaman da za yi wanda kafa ka ta hagu za ka tun faɗa ta sai ka tsora wanka na dama a ta, ka wanka ma hagu a kanta sannan ita wannan kafar da dama sai ka lauka ta in ya tun da su da a shi ne shi ka babban ɗan yatsa da sauran in ya ku duk sun yi haka sun kalla da sunna ina ba ku kuma da wato wurin ba zai wadda suke amma ni kuma kan mu kin wato kenan kamar haka kenan an gane wannan kafar haka sun yi haka wannan kafar kana kusa da ita kan da kake zuwa ta hagu sai da ruwa wanka ba kan da ba ba wannan shi ba isra yanayin zama da annabi ke kenan na tafiya ta farko ba akwai yanayin zama da ake kira al-istiabu to shi wannan al-istiabu akwai wanda yake ya halatta mutum ne kan hadisi ya tabbata da cikin sayyid muslim akwai wanda bai halatta mutum ne ba a cikin irin wanda ya halatta wato shi mutum ya zauna a kan gidajensa ce wannan aiki ne mutum ya zauna a kan gidajensa da da ba wannan ya halatta a yi amma a ina ake yin sa yayin da ka dago daga ba ta farko dan zaman da za ka yi kafin da tafi sujada ta biya da take ba lokacin da kake da ba lokacin da kake da yayin da farko ce mun bada da shi ne ya zo cikin mun da da shi amma zaman da kake da da ta farko an ka ga kafin da fara shi shi ba da kake yin wannan zaman hadisi ya da shi cikin sahihi sannan ka kuma ta tafsiri to wannan istihaji ko wanda babu haramci a cikin ba. babu ko karhanci ko dan sun ce maka ruhi to ba ne wannan bane ba dan wannan ya ji ya zo ciki amma ishadi wanda ya haramu yana ba da wahala ne alhamdulillah ma da yake ce manzo Allah ya hana ni an ko mutum idan kusa da kafa sunan da yana wannan da irin sai ya zauna ya kasance ya zauna a kan duka zuwa wasu guda biyu a kan ta to wannan yana da wahala kwarai to kuma shi da annabi ya hana yake irin wannan zaman da kan da halatta mutum yi ta cikin sallah shi ne da an hukumatu shaytan annabi ya hana idan da ne to gulo irin na shaytan ko kace sama irin na shaytan wanda shi ne al-ikra al-manhi an sallah shi ba yi kullum wanda aka hana a gare shi da suka so kace ne kana kawai da gidi gidi da wani lafazi da salamu kun bai zama da kyau وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع wannan da haka wannan karatu za mu yi da sai kun fito da babban tibar nan gudu dan ba haka ba ba za ku fahimta ba sosai dole sai an yi a aikace kafin kowa ya yi kuma wanda shi ne abin da shi ne shi amfani shi ne shi akwai yan kana karanta sunan abin kullum sai za ku kuma dan koyi kuke shi na abin amma in kana kana al'ada sai ke shi kana sai kana sallah amma dole ne sai idan ka san kuke sallah wallahi gaba da wannan na ta kaza ta bari ne na da shi mutum ba bari manzo Allah yayi hani an yi sarika rajulu bi ra'ayin mutum sun fita ra'ayin sa guda biyu istiraka sabu irin yadda dabba ke sun fita ra'ayin da musamman su mun istiraki ya mutum ya zo da ya dogara kan duka kawai hannayen haka a yamakon ya sun yi wa hake dogara kan tafukan hannunsa sai sun fita hannayen gaba daya wajen su jira istiraki ya mutum sun fita da biyu irin yadda yake sun faɗa wato ainihin irin yadda kare ko dabbar ke sun faɗa a zarayin wa kana ya su musalata da annabi ya kasance yana cikin sallar kan bi tasbih da fadin sa da sallama bi tasbih ya kasance yana cikewa da yin sallama ya ba zan gura bayan da a to wadaki kuma wani abu tsora ne an faɗi ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam mai farkon aikin da aka fara wato jin su dubu zai dukiya to kanan mana yawa zai sama a da kuma zama da tsakanin da guda biyu da karatun shari'a da to dukkan waɗannan wanda ya ruwa zuwa ne to ita ya ta ce kana da ce kana da yana da magana ya kasance yana da magana ya kasance yana da abin da kuka da an kira ba wato shi idan aka ce annabi ya kasance yana da wannan kana din abin da kuke mana wa shi da suna abu da amma annabi ya fi manci abin jiwon da'ima ne na yi yamma kuma tana nuna ba a mafi yawancin lokaci haka yake ya ba don ba ko ne ya kasance ta nuna ne limantar annabi a kan abu ko kuma ya kasance ta nuna ne ba waɗannan waɗanoni guda biyu sun ka da suke fa'idan sarwa to sannan kuma dukkan waɗannan ayyuka ne a cikin waɗannan ayyuka shin za mu iya fahimtar wajibi da mustahabi ya zame idan muna so mu gane wajibi da mustahabi to mu dukkan su ayyuka ne كان يستطيع الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يكون وجه تكانه كنت مكبرة يكون كمنا وتعنيه وكان إذا ركع لم يكشف رأسه ولم يسويه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يسوي قائما tsayawa da zai da yin suna da yin abin da ke abin a yi da zai da zai dukkan waɗannan ayyuka dukkan su ayyuka na yi da Allah. Da hukuncin su ɗaya dukkan su wajibi ne? Eh? Kada duk sauran ba da ya suke. Da hukuncin su dukkan su musabu ne? Ɗan aiki a ce annabi ya aikata abu, mujarradul fi'li مجرد الفعل لا يدل على الوجود مجرد الفعل لا يدل على ماذا فلم تشوع شيء الذي يعطيك فتبقى دون وانا دون واجب في نبقى بني اومرني إذا اومرني فأنا آه، أمر المشارك وأن الفاعل كذلك ولا يجيبه aiwu amma aiki ba to a nan kuma sai kuma da mun ce a aiki din ma ba ba ko na aiki ne ba ne wajibi ba idan ya kasance aiki ne da annabi ne bayanin mujmal dan bayanin wani turaren hukunci sai wanda Allah ya yi aiki a aikata dan ya fasin bakin abin da ya zo a dunkule mutane Allah ya ce a kuma salatu sallah sallah din nan ba a lokacin da aikata kowane sai da cikin kwantarolin sallah ba ina bayan da ke ba cikin da bayan bayan bayan domin ne wani ce ma'ana sai zanto aikin annabi kamar bayani ne to idan aikin aka yi dan ya zanto bayanin mujmal to kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku ayyukan nan za a iya zantowa wajibi wannan da zai zama da wannan abin kuma a cikin wannan ayyuka ba komai da wajibi akwai abin da wajibi akwai ba wajibi ba misali ta wajibi ne misali sun fata a rukuni ne da cikin kunan sallah dole sai ruku'i kuma da tsufa da bayyana shi zai kai wannan da ruku'i da nutsuwa kafin mutum ya fita a har gida shi da zai ya yi wata gida ya dago daga gida kafin ya tafi da ya kauna har ya yi kafin ya tafi da shi ma shi da zai cikin sallah amma da wanda ya tsari da ya da shara da dama sun nuna ba wajibi bane wanda ya da sallah wanda da kuma su sallah ta kai kuma ويحكم الصلاة بالتسليم إذا أجبنا تيجي صلى لي لهم يريد السلام عليكم ورحمة الله إذا سلم كنا فأنا أقول أن بالتسليم kawai ana nuna yin sallama amma ba a hadu da din ba an huma a da aw hiya taslimatu a yau da faɗi wannan ba wanda ba su da ba cikin waɗanda suke rinjayar da cewa idan an zo sallah dole sallama dai za a yi ne da wannan a jikin da su a cikin ne hujja sai su kare ya ci musalata da taslimi annabi ya kasance yana cike sallamar sa ya cike sallata da yin sallama sai suka shiga zana a taslimi ce wato ya sa nufin sallama nan da shi ko da fazin taslimi da abin da yake nuna wa yin sallama wato mazari ne kenan ko يدل على مجرد الحدث أما لم يتعرض لذكر عدد an kana so ka san ya ake yi biyu ake yi sai ka koma sauran hadisai kuma da suke magana kan sallah da dai lokaci ya za su nuna maka da annabi amma a nan gurin kawai sun gama yin gabashin da yake a tafiye ya yi bai faɗi kai shi a na kafaran ko ya ake ba sai kuma sauran na jikin da za su buka bayan wani lokacin da ke a buɗe a jikin tasiri ba wai ƙulun lahu akbar ta dai hau bayanin tafiya ne wani wani da ke kusurin kawai yana nuna abin da al'adar ne kawai faruwar kafara ɗin amma nawa ake yawan sai kuma da duk hadisin bai gaya wannan ba wannan kuma sai ka da wadansu hadisan da ba dama ita kana so ka more a yi sai ka tattara da da suka wannan wani misali idan zo za ka yi magana kan sallah mai cikin sallah kan ku gaji da ke da da sallah abin da ya sauki duba bukari duba muslim duba guda turmi da sai da sauran da kuma suna ka tattaro ai na malamai suka ba tsaji na suka saba ya da gane ya ya sallama take da shi ne na wace bisa in da ka dauki tsaya da shi ne za a yi bayan ka zama da shi a hudu shi ne abin da ya fara da shi a ko kobin shi ne ba ka wuri da abu guda uku yanzu ko wani aka ce cikin addini ya rufe uku ya bar kashi daya ya abin da yake وقتها الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود حديث هذا ما نزل عبد الله بن عبد الله بن الله يجعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن أن كان مثل ما ثبت جميع إلى من جنسا كان يرفع يديه يا تسنتي يا بيان لا ينسبه حظ ومن في بيته حسب يدوشي كافتن سبيو lokacin da zai fara sallar kenan da tafiya wajen tafiya da kenan yana daga hannayensa biyu har su da yi kafatun sa biyu idan da ta hasfalata idan ya yi nufin buɗe sallah idan ya yi nufin shiga cikin sallah ya yi kuma mutum zai kabar kira ina hana ya zuwa ciki wato ya yi kabar da shi Allahu Akbar wannan da ya ba ta yi da kabar da har na dama ne kabar da dama har na abu ne kabar da ne abu kan ya dago haka sama da ita kan yi kabar da ita a abin da ba ba ba nan ne bana ce wai ki din ka fara kai ni dun da ki mun ka ci ma ka zo wani za ta yi aure ya ya aure ne aure ne ba to ban da ban da ba ma da ka abu da da shi tun da an ci dun shi da Allahu akbar to wannan sai abu kuma inda zai ke hazo uzuri ko da za a wato daidai kunnuwan sa da kaka kenan hannun dama daidai kunnan dama hannun hagu daidai kunnan ne hagu ke kabbara shi kuma yana da mikar da yatsun hannun sun miki ina fatan kun fahimta wato wani lokaci wannan wani lokaci kuma ne wannan duk wanda ya yi ya tabbatar sannan alaƙar kabbara ne da ɗaga hannun rabin yatsu ne da cikin sukofi guda uku wani lokaci كان بحجة وانا بيجمرة الله أكبر وروك تجيه فقدا كمان بفنجة الله أكبر وروك تجيه الله أكبر ونقوم كبدا عنكم كبدا نقول لكي يجبكم يتغلون هو لإتاجيك يتغلون هو كتاجة تغلق كبرة هو كبرة تغلق جهنم هو تغلق جهنم kafara duka waɗannan duk wanda ke da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ka dama cewa kai wa idza kabbara lirku'a idan ya kabbara idan zai kabbara domin idan ya kabbara domin ruku'i wa idza rafa ra'sahu min ruku' ake idan ya kabbara yayin da ya dago kansa da ruku'i rafa'ahu ma kadhalika ya ga Allah ya wato kaga wajen buɗe sallah Allahu akbar haka lokacin da ya buɗe. da murkuɗi Allahu akbar haka bayan ya dago sami Allahu liman hamida hadin da ke da hamdi ina ba da gobe da yanzu mun samu lafiya nan kenan kuma mun da wa qala sami Allahu liman hamida sai kuma yake sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu yake kuma rabbana wa lakal hamdu wa kana la yafalu dhalika fi sujud ba ya daga hannu lokacin da yake cikin sujada الحديث الثامن والثمانون حديث نتمنى الذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على قرعة أرض منه أمرت أن أسجد على قرعة أرض منه فدعنا جدوا أن أمرتين بمسجد عشان يطفي ولا بطي على الجبهة عشان بوجي لوقت بيتا عشان بوجي وأشار بيده إلى أرضه لأنه لهذه الجوع هكذا wato alal jabhat alal jabhat wato da hanci da goshi a cikin sunna to ana kirga sa a matsayin gabadi lalle mutumin da yake da a kasa irin yadda goshin ta yi taba abin da ya fi a kai hancin sama ya taba annabi ce babu sallah ga wanda hancin sa bai taba wurin da ya fi ba kuna ji da kyau babu sallah da wanda hancinsa bai taɓa wurin da ya fi ba inda hanci da goshi duka ba ne da shi da sallah wani ya gani da hannaye biyu lokacin da ka zo su yi jira hannayen ka biyu ma za su yi kada ma'ana za ka tambara zafin hannun ka za kaza ka miƙar da ya su kan da kinna ka je ka ka ka zafa ka zafa da hannayen ka wani yin so wani kuma ne da gwiwa guda biyu wa asraful qadamain da kuma asraful qadamain wato ainihin jabbai kafafunka ana dukkan ya sun dama ya sun kafa hagu ta sa kalan fasa da zuwa su dangi aljanna da kai da wannan kenan babu yan zabina zabina da kofinu da zamsina kan shi da gushi kuma a jirga sa mutum ya ya zama bakwai ke ko ne su abin da kuma haku mutum wa in zaman da zai umarci Allah subhanahu wa tunda umarni ya zo mai ya zama wajibi dole lalle ne in ba uzuri mutum ke da shi ba karfafan uzuri a kai mutum tilas ne shi ya wasu da kan waɗannan gafan sannan sallar ta kai amma in yana da uzuri ko kuma wani abu ne daban misali mutumin da hannunsa ta yake da lalura ko yake da makarantar hannu ko kuma ba da hannu hannu sai ka yi su ga wannan yana su da yake hakan da kuma shida a matsar da uzuri uzuri ta kuma ya yi ko an cikin babu yadda zai ke da ko wasu su rike sosai wanda ba wannan ba ina ba ta kuna bai da rike الحديث الثالث والثمانون عن ابي هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يكون من السنتين بعد الجلوس wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da shi Abu Hurairah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi idan kana kula da sunnati idan ne ta zuwa ga yin sallah yukabbiru shi ne ko ya an tabbara lokacin da zai tashi kuma yukabbiru shi ne mai kafu sannan ya tabbara lokacin da zai ruku'i ثم يقول سمعني في سمع الله لمن حمده وتسمع الله لمن حمده ولوكة دي في سيئنا كبر تكبر في يوم كان في هذا dan idan ya ruku ya kabbara sannan kuma ya ce idan ya dago da ruku ya ce sallallahu alaihi wa sallam shi ne warfa usulbahu yana faɗin haka ne lokacin da yake dago da gaban bayansa yake ruku da ruku ثم يقول سنن وهو قائم ينافه ربنا ولك الحمد ثم يكبر سنن يكبر حين يهوي lokacin da yake risnawa kasa idan ko zuwa da sujada sun mai kabbiru shi ne ya fa wurata sannan ya kabbara lokacin da yake dago da kansa sun mai kabbiru shi ne shi sannan ya kabbara lokacin da zai kare sujada sun mai kabbiru shi ne ya fa wurata sannan ya kabbara lokacin da yake dago da kansa ثم يفعل ذلك في صلاته كلها sannan kuma zai ci gaba da aikata haka cikin sallar da gaba daya hatta ya kabiya har ya kammala ta wa yukabbiru shine ya kuma bin sunjani zai kabbara lokacin da yake abubuwa daga rakawoyi guda biyu ba da bayan ya kammala zaman sa daidai ina son ku sosai da abin da wani hadisi su nuna mana da ta farko da take kabbara da ne ta kabbara ثم يصدي رسوله أيضا من الوقت الذي يكون إليه قبل معنى بأسهم إذا الله أكبر ذلك في باين هذا وكبر أكيد إليه ركوه هذا إذا هذا ما قالته الوقت الذي يريد ما ركوه الله أكبر هذا كبر جميل يدوك هذا لك يا ولكم بإذن وما يقول سيد الله لمن هذه لا تنفيذ سيد الله لمن هذه لا يوجد فلا يشتري ويرفع أصوبه من الركوب yana da dagowa sami Allahu liman hamida karatun da ya kaga mun karatun da ya za ka ta wajen da uku wannan hadisi na Bukhari da Muslim ya yi zakatu shine ya komo lokacin da kake yi cewa Allahu akbar zaka nake da kabara kana fara yin kullum cewa baki ka fara faɗin ta'in Allahu akbar kuma kana ci gaba da miƙa ka cikin abadan Allahu akbar kuna ba ina ba da gobe da Allahu wannan akwai wani hadisi da ba wanda ba cikin ba muslim ba amma ne kina Abu Ya'la to a abin da yake rawa annabi na zaune ke kafara Allahu akbar da nasi ne wannan ko wannan nuna annabi yana ne cewa yana mai ne tabbara idan ka wanke ne idan ka wannan ne idan abin da bukari da mutum suke yi kuma ya kanta yana da karfi kwarai sama da wancan baya nuna wancan bai inganta ba amma wannan ya fi karfi wannan abu bai da hali sannan kuma kai wancan a wajen lokutan da ina wannan gumbai da to amma cewa sai ka gama cewa da yi sannan ki tabbara wannan bai da hadisi ya kai ina ba da goma ita ba ba ji ya kawai ya ce da dalilin na hankali dalilin na hankali da suka cewa suka ita asalin sallah aka ajiye suna da hadisin ita da aka ajiye sai aka yi tsari a sallar zaman gida sai aka tsari yadda take a mai a sallar tafiya suka ce to tun da raka'a biyu wannan biyun da aka faro ta farko daga cikin su matsayin ta kamar ta ɗayan farko wanda ta ɗayan farko a cikin ta ana yin tabbara kabbara ne wajibi ta bari da yaran ya yakin da kowa dole suka ce lokacin kana tsaye to ya kamata wannan da aka kalo ta biyu kuma tabbar ta kamar wacce kamar wancan ce kaga wannan menene dalilin na hankali dalilin na hankali amma ga aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kana wanda ba dalilin na hankali ba kaga bai kamata ka kame nan da hadisi ba ka tafi mai kan al'adilla akaliya ina ba da mai wani abu kuma da nake so ku kawo fahimta yake sun ma ya fa'alu zalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha har ya kammala ko har ya rama a cikin alƙaba'in yana zuwa ne da ma'anar ne da ba na kalada alƙaba'u a cikin al alƙur'ani da hadisi ma'anar da zina ne al'ada'u amma a islahi da take wa ake bambance alƙaba da al'ada cewa al'ada sallah ko ibada da ake a lokacin ta alƙaba kuma wanda ake yi rama a wani wuri wanda shi abin da ya kuma yana a larabcin hadisi ko larabcin qur'ani Allah ya ce za ka baitum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإن كنتم أعلنتم فأقيموا الصلاة معناه إذا قضيتم مناسككم أي إذا أتيتم مناسككم إذا قضيتم الصلاة أي إذا أتيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نما حتى يستطيعها يعني حتى يتمها القضاء بمعنى الأداء مع الاتمام اتمام الشيء هذا الوجه المطلوب شرعا كده بدأ بينا كأن kaga da alƙaba ya zo a cikin nasi na shari'a cewa wai na da damuwa ne kamar hadisin Aisha cewa kunna numaru bi qada'i sawmi wa la numaru bi qada'i ta gana alqada wa lawa na qada'i ba mu wakin amma in ba ka ba alqada wa ina zo da lawa nan al'ada ke wato duk wani yana faɗa mana ne dan kawai karbu ga wani hadisi ya ce an rama kaza mu dauka ramuwa ta fikihu a alkaba'u sunan sa alhadawu ala rasul barka wannan alkaba'u da muke gina da tafin to istilahi ne suke za su yi ta'amuli da shi ne lokacin da kake ta'amuli din nusufi fiqhiyya da nan na tafin fiqhi to idan an ce kaza'i ka gane yaran suna nufin yin ibada ba a lokacin tauba bayan lokacin ta ya wuce biyan bashin take idan sun ce al'ada kuma suna nufi ni a lokaci amma lokacin da kake ta'amuli cikin nusus shar'iyya min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam to nan gurin ba za ka zo baka dauki alqaba'u ma'ana cewa rama abu bayan lokacin shafi idan baka saba wannan ba sai ka zo ka dauki istilahat ko kitiya kace za ka fassara qur'ani da su ko istilahat kitiya ko ka fassara hadisi da su to ana ake samu rudin kwakwalwa a wurin da dama daga cikin waɗanda suke karantarwa ko kuma waɗanda suke wa'azi dudun kwakwalwa saboda ya karanta littattafai na fikihu ya ran fikihu sai ke da shi zai fassara qur'ani wanda ko ba haka bane ba tunda qur'ani da fikihu ne ya fara zuwa yau idan babu qur'ani na kasuwar fikihu za ta ci ai kasuwar fikihu ba ta ci don sun ga Qur'ani da hadisi ne da cikin manzon Allah sallallahu alaihi dan da kuma ake samun fikihu to ai amma sai ka samu to kenan tun da wannan doka kaga akwai matakai na fahimtar Qur'ani da hadisi wanda tun ka ji su kafin ka fahimci Qur'ani da hadisi akwai matakai na fahimtar da tafin biki kuma sai ka bi wannan matakan kafin ka fahimci da tafin biki to abin da kake a wai shi sai ga wani kila wanda yi nasara ya samu muwafaka a irin bai'ar mu a irin yanayin kasar mu shi wanda ma ya fahimci da tafin biki to amma illar shi ne sun so zai dauki wannan yaron na fikin da fasar Qur'ani da ko fasar hadisi wanda islahat ne ke hiya ta suna da lokacin da aka fara wannan ko wahayi ne daga Allah kina ba da gumbai da a wakon yi go dan kuma da ke da ake ji dan gane alqur'ani da hadisi to sai ibn su sai dauki matakan da ake gane maganganun fuka da su ya fasar hadisi da su ko Qur'ani to kaga na ake samun albalbalatul fikriya rudin kokolwa da rikicin kokolwa kaga mutum da shi kamar malami amma kuma dai ba malami bane kina fatan gumbai da riko amma idan mutum ya kasance ya nufi ya sai zai karatu da gaske sai kuma da kan da yake bi wajen gane Qur'ani matakan da yake bi wajen gane hadisi dan mutum ya karanta jahalin ba shi kan cewa ya iya tafsiri ba kuma dole sai ya kuma tashin tafsiri da wani kenan ko haka dan mutum ya karanta rabbul azan ba shi kan ya iya tafsiri ba wannan mutum ya yi haya sanin ko ta yadda kulawar da zai iya zuwa ya karanta larabcin rabbul azan ya fasara wannan kuma ko ya dace ko ya kuskure amma ba shi kan ya iya tafsiri ba ya ji iya karanta abin da abu abubakar gudu ya faɗa mai ya da gafara cikin rabbul azan wala ne ya fahimta shi ko ko ba dai ba yanzu shi ke towa mutane da yaran da suke ji su ko musamman da ake toyawa a larabci ko ba على حديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن كفشور قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر ولما قضى الصلاة أخذ بوجه أخذ بوجه عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا حديث أنك تقول مصرف ابن عبد الله ابن شخير قال صليت أنا وعمران بن حسين ما يصلى نحن عمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب bayan Ali da Abi Talib shi ne imamu mu mu a cikin mamu fakka da sajada sai dai wata kan ce lokacin da zai shiga gaba idan su ga ayi rawa shi ba ara da annabi sallallahu ko sai su yana cikin kabbara ba za ko wani da wani jirgin da tambaye shi wannan hadisi ne cewa wani ya ce ba a yi zarafin ko an yi kabbara gobe ya ji kada. bayan ta gama kai gobe da kaza zai ka ce Allahu akbar saboda an ce idan ka gada to a nan zai ka tambaye shi da da san wani ya ce bare zai ka gani ma na nabi za kuntum ila salati fa bidu wa in kun gama sallah ya wala kenan ko in za ku yi sallah ya wala in za a yi haka da kake ana da jama'a wallahi ke bari amma Allah ke bari ta karatu alquran ma'ana idan ka tsari da hadin qur'ani sai ka baka ta a'udhu billahi min shaitanir rajim ko kuma a za ka fara yin kisu ana da jama'a kaga duk wannan idan kuntum إذا قرأت كتب قرآنك إذا أردت الكلام وإذا أردت القراءة أكن إذا قدم أي إذا أراد أن يسجد إذا أراد السجود كفارة ina ba ko bai da shi ko ne da ake kabbara wani na rafa a rawa sau kabbara idan ya zo dago da kuma sai kabbara wani na na ba mun da kansa sai idan ya mun kula da garka wuce guda biyu sun ke sun yake da kabbara wannan ma ka zo sanata ya yi kammala mana sallah da ganin ka zo da ni kenan ya zo da sallah al-qada'u lil jibwa na alaiki wannan ma ka zo sanata ya yi kammala sallah a kan da mutum kuma ran da shi musarrif ibn abdullah yake kawai sai imran bin husayn ya kama hannuna فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم yake wannan limamin ya tana musallar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in bin abi talib da yake sallah ya wuce sallah sai dai da sallah wa ya ga wannan ya da Qur'an da sai ke ya san sallar annabi da aka har ya zo yana kallon ko limamin ya yi wuce ko ko kun ra'ayi yake kada zakara ni hada salatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam أو قال كوكم يشي صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتو يا من إلى صلى النبي سيرا دعمت الله تكبر dukkan waɗannan hadisan dan uwa abin da suke kan hankalin wato wato a cikin matukar muna so mu koyi sallah matukar muna so mu koyi azumi matukar muna so mu koyi aikin da dukkan wato sai mun koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun koya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na sun sun ta tabiya da ta kai na fito ba ta aka mutum ya je ko na su zai je wasu tokar a cikin tsohuwar rijiya babu wanda yake da haka amma abin da aka ce a dawo da hadisi abin da aka faɗa ya dace da hadisi da duk a ciki yake ruwa ya ci kaina ko ba haka ba amma duk abin da aka faɗa ya ci karo da hadisi ne sai an faɗa wanne za ka bi da da'u kullu qawlin inda qawli muhammadi wa ma aminu fi dinihi kamu ramini dole ne kun annabi ya faɗa to kuma dole a karɓi magana ta kenan wato a kyale maganar kowa dan maganar sa ita ce magana da ta fito daga baki na ma'asumi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى daga wani kwanciyar zuciya ma ka zabal fu'adu ma ra'a wani kwanciyar zuciya wani kwanciyar harshe zuciya kas harshe harshe kuma kas shine harkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ke tafafsa ta fuska wahi in mai ya tada rahmatul muki amma duk wanda ba annabi ba mabi ne na annabi zai tsoro zai da jibar annabi kullum yu'khadhu min kalamihi wa yutruku illa sahib al-qabr kowa ana iya karɓar maganar ta da daidai kuma ana iya kyale masa wanda bai daidai ba yake sai ma abucin wannan kabar sai mana kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne duk abin da ya faɗa dole a karɓa sallallahu alaihi wasallam sana da zai zaka ta mana nan gurin abinda muka bada ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya ce mana Allah kai mana gaman kasar wajen biyayya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga ilimi bisa ga basira bisa ga ikhlasi wa rahmatullahi na bayan da Allah ku Thank you. kayan cewa mutum ne mai sallah a sahu da ke tsakanin shi da sahun da ke bayan lima a kwana ta mai tsawo amma ya yi haka ne don gudun kada a raka a ce mata don ya zo ne a raka a karfi kuma sallah ce ta juma'a ina jin na ta bayyana mana cewa baya halatta ka tsaya a bayan sahu kai sallah kai kamar lalle ne ka fice sahu da ke gaban ka to ban tsara ko mutumin da ba ma zuwa ya bayan sahu shi kadai ba can ne ke tsaya tunda tsakanin da inda sahu yake za a iya samun sahu biyu ko uku a tsakanin tsaya a nan yanzu ma wannan kan har ya gama sallar sa har ka zuba ya sallah da ka'ida mutum ya yin sallah bayan sahu shi kadai sai inda uzuri ya da uzuri ya zo sahun da ke gaban ya gama cika ba inda zai samu bai kuma samu wani wanda zai sallah ba to wannan ba za mu ce masa ya koma gida ba kada uzuri sai kabar ya yi haka idan wani ya zo ya haɗa shi sallar sa in ma wani da haɗa shi ba ba ne da wani tsaya a wajen ba an gane ko mata kullum a mata su. to amma ga wanda ya zo a san baya ko da wani ya zo ai ba nan za su tsaya ba ya kuma su biyo gaba su haka da yan to amma sai sai a san baya to gaskiya wannan gaba da sallah idan mutum ya haka idan mutum ya ciwo wannan gaba mutum sani baya sa mutum sallar da ya wuce baya duk da sai ya rama amma nan gaba sai ya kiyaye kina ba da mu fahimta abin da ya wuce baya na fatan Allah ya zo masa Allah ya ba gafarta masa amma nan gaba sai ya kiyaye sannan kuma abin da za ka yi a madadin wannan ya halatta in ka shigo masallaci domin ya yi rukuni kana jin tsoron kafin ya tsago daga rukuni a kafin ka zo ka shiga ka tsago daga rukuni tun da mutum da kake son sai ka tsabar shiga sallah sai kuma ka yi rukuni sai ka shiga wani shigo a cikin rukuni har ka rufa da su ya da kai ya halatta kai haka suna annabi da mana haka ina ba da mu bayyana kaje ka dace da wannan rukuni sannan kuma ka zo ka shiga cikin wannan za ta arzikin wasu cikin wurin da kuke wanda kuke in baka same ta ina ba don kun bai gari sannan kuma da shi baka abin nan ba kuma ku fahimci cewa idan mutum ya zo ya samu liman a cikin sallah ya zuci cikin kowane bangare daga cikin bangarorin sallah ba wai sakaci ne ne ba a'a ya wuce cikin gobarin da wajen rikar jami'i amma kila gidansa da madara da tsakanin da masallaci da tsara ko ya zo masallaci a turaren lokaci kafin ya alwala an fara sallah in dai ka zo ka samu liman a cikin kowane bangare da cikin bangarorin sallah ko kabbara ta shiga sallah sannan aka yi sallama to ka dace da jami duk da baka samu sallah ba amma ka dace da jami idan juma'a ce a zo ka samu liman a wannan halin ya dago rukuni daga raka'a ta biyu dama za ka yi niyyar sallan azhar ka kabar ta su shiga yana yin sallama to sai ka kawo ta wani ka kawo da kawo ɗinka guda hudu a nan gurin abin da ka samu riba da shi ne liman ya ɗauke maka ikama sannan kuma ka tashi da janki yadda ka samu juma'a ba ladan da ake samu cikin jami ana sa ran za ka samu kuma yanzu da kyau to kamar da mun za gane gane kuskuren waɗanda zo su samu idan liman ya dago da garfa a karshe sai su koma gefe guda da ba za su yi sallah ba ko ai an gama ai ba samu ba ai kawo ka samu ba ai rasa karshe kuna kawo da tsakanin su liman kuma na cigaba da idan mun ya sallama sai su su mai ne da wannan kuskure ne a duk halin da ka samu limami za ka shiga ciki ne umarnin annabi ma adrakum fasallu wa ma ba'dakum fa'timu kaga matan na aikar fiye duk abin da kuka samu da sallah ku shiga ciki a nan bai ce bai dan an dago da garkuji ba za ka samu ba to ka sai ne da guda ta kai ba ko ka sai sai da makallu shin ka ku mene da dadi a nan bai ce haka ba to ai ku shiga cikin wannan sallah ko da ya ce ya haka za ka shiga kana da wannan ladan insha Allah kun bai zama ne na mai shi cewa to sai in kwale duba da har sai an je kan sun da ba shi kafa da sadaka ya magana ce saboda karantarwa ana bayar da abubuwa ne gutsure gutsure ya aka ce duk abin da mutum zai faɗa lokaci guda sai ne fahimta ya kasa kwakwalwar da ta ɗaure ko bewa ne to da aka dai idan ka dan sai ka ba mutum dama sai ka yin tambaya kan sai ka wayewa kan abubuwan da aka faɗa na'am Thank eh? you. an gane ko hadisan da suka zo kan magana da ayoyi da suke magana kan salatin annabi aslan suna magana ne kan yin salatin annabi a cikin shari'a wanda ba shi magana ko bin shi ma duk za a yi a wuraren da annabi ya nuna amma dai nasi an annabi ne ake hada tsakanin tahiyya da sallama annabi ta ake haɗa salati da sallama kaga aya kuma cewa sai inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu sallu wa sallimu ku yi sal ku yi masa salati sannan kuma ku masa ne sallama ko ka kuma hijira yace manzon Allah mun san yadda ake maka sallama din amma salatin ne da mutane ba a ah, ah, mun san yadda ake maka sallama din salatin ne da mutane ba yace amma salawu ba kada haramna walakin kuma mun san da ya zan maka salati sai annabi ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا تكون بخاري كده كذا أن نقول sai suka ce sallama sun sai da shi amma ne da shi ba sallati sai annabi ya koya musu sallati dan a cikin duniya ne ake hada salati da sallama gaba daya zaka ce at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi a lokacin sa ko assalamu alaykum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadil zalimin ba sallama bace assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi ba sallama bace to bayan an koma da zai salati shi da ke salatin da ya ba amma sallama mun sani ko mun ce kulu to da yake kulu din ka ji kenan za ka da salatin da mun yi kenan sallama ta da juna a cikin tahiya to annabi ya ce shi ya ce ta wanda ta farko zai ta ce ba ka ga zama am kenan za a yi ta cikin ta farko da biyu ba wanda yi, zo a kasa sai ta inda da gudu duk wanda yake a haka a san ya ta kawai za a yi ya zama tafsirin bila mukassis ina fatan kun bai da kyau na'am حديث ذلك الله يرسم ولا تقول وأن أنا في الركوع بني با kafin ya shigo cikin sallah abin da yake hana shi shi ne tsohuwa da ya guje dan ya taho da kukkawa ne ya kike kaga hannu kafin ka rasa fahimci me nake gura wato ke sai wani kin kuma da sun ga ban ta kuma kuma mai da kuma wannan ma ba ya shi ba ina ne ya wannan baka fahimta abu ko ba ka tabbata ba an zama ta dubu ba an zama shiru kana so har ka gane wannan kuma ta dubu ba kan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana shi ne zuwa sallah a guji dama shi idan za ku zo sallah kar ku zo wa antum tas'aw wa zuwa wa antum tamsu ku zo kuna tafiya a tafi ma abraktum sallu to shi zai zo da gaggawa kaga abu na farko kenan ku zo kuma shi ne ruku'i a wajen sahu kafin ku zo sauyin ruku'i ko ba haka ba sai manzo Allah ya ce Allah ya tsara maka abin nan ba sai ka kai ba ma'ana karka sake wanda ka wannan abin ma'ana mene ne karo ne da rukuɗi a wajen sahu ko kuma gudu da ya taho gudu da ya taho shi ne abin da annabi ya nufi ka Thank you. a wannan bai dace da sunna ba a ce ya sallama kai kuma ka tsaya ka fasa lokaci biyu kuma da nan za a fahimci wannan wani ya yi jinkiri bayan liman ya sallama wannan kuskure ne wannan idan za ka tar doyin ku bari mana sai a cikin sunna da kai amma yanzu misali liman ya riga ya sallama duk imamin da ya kwatanta sunna wajen karanta tafiya da sunnatin annabi ciki da yin addu'o'i da yake na bayan sallama gurgurdan hali neman sani da gaba bai guda wasu nan da manzon Allah ke neman sani da su to ai ya kwatanta sunnar annabi kenan ko iyayen wurin yi sallama kai kuma ya zanto da jiran za ka yi hutu da nasara da kalmomi ko uku ne da za yi to amma ka tsaya kuma kai sai wani abin nan har wadansu ma sun tayi sallah na gina sannan kai sallama wannan kai ya zama sabawa mukhalafa ce a'a ya ga abin da na faɗa kuma zaka mai da ni baya nace dukkan limamin da ya kammala salatin annabi har ne mutum da zama zai guda hudu kuma ka ce mun ko bai ba yawwa wajen ji bari eh? in gaba ina zuwa eh? ban gane abin da kake raka'a ta kike ta samu cikin sallar magariba yadda sunar annabi ta nuna ma ablakum ta sallu wa ma ba ta abin da ya kuka ya kuka shi kuka samu da liman ku sallace da wanda ya kuka ce ko ku shiga kaga suka wa ana ce kai sunan suka wa kai a sallan magariba lokacin da liman ka rasa a kan ka baka same shi ko kuka ce ka lokacin da ya sallama idan ka tashi kai mu za ka dan ka fara tun sabbi kuma za ka yi a da sura a gari sai ka zo na kai biya idan ka sai kuma za ka kawo ku ne ko auren ka wato fatiha ko da sun ka zo na kai Ya wannan shi sunna ka bai da ku na ji da mala hadisi na to Uh-huh. No. faɗi wannan ko da karatun da ya wuce baya karatun da ya wuce baya na shekarar je mun faɗa ka inda karanta to shi ne amma mun faɗa ka to kowa da kowa zai faɗa shi, don kowa da shi ka na masa umarni da sunna yin dan lillah na shi kuma sallu lokaci mara yake muri sallu na ce karku da ban ثم يكبر هنا يرفع راسه ثم يكبر هنا ثم يكبر هنا يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يصليها ولا يجوز ان يجمع له حقوق to in ya zama nan da gobe wanda na su da na saba da a a zuri kenan Kuma a hadisi sun muke kuma gani, wasu da tamanin da uku ba mu gani ba, muke son mu sama hadisi na nawa ne. Hadisin tamanin da uku ba da biyu ba. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يزوم من كبره ففتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع من الركوع رفع وما كذلك وكان سمع الله لله وكان لا يفعل ذلك في السجود ya kasance ba ya daga hannu a wajen sujada ina abin da gaba wannan mun tambaya kan wani hadisi daban wanda babu a nan gurin to a ko na hadisi gurin na annabi na daga hannu cikin kowane tsagawa da kowane sujada muka ce bari ko abin da shi na gaba ba haka muke ba na'am abin da yake bukata idan mutum ya zo rukuni ya yi da garan bayan sa haka idan ya zo shi da ya yi kan garan garan bayan sa dan manzo Allah ya mana babu sallah ga wanda baya yi da garan bayan sa ko ya yi kan da a cikin rukuni ko cikin sujada ba a san mutum ya tsoro to a cikin bayan sa ya ke tsawon a cikin rukuni ko cikin sujada wannan ne kawai za ta yi gurgudan hali na yi kalli kullum wani sun da wuta ka yi gurgudan da za ta ji nan da gidan bayan ka ne to ana fatan ya yi. in mun ya gyara ma kuma cewa wuri kaza ba gane ba to shi kenan ka gyara amma ko waɗansu mutane a gobe wasu kala da muka je muka samu auna da su har auna ake da su ne ko kami su to ko ɗan nan gole ban sani a waɗanda su idan mutum ya rufu in har auna ake kamar da wani kan haka wajen yawon tsawon tsawon zira'in mutum yake to idan mutum wada ne gudun ne ya zaku da shi kuma sai ya tsawon zira'in mutum kenan to <laughs> hakuri eh ba da bayan ta hadisin bane ba ba ta bayan ta hadisin bane sun zo har da sifatu salatin nabi lokacin muka tattauna da su a masarkin ma ba ba ta bayan ta hadisin bane to amma sun riga sun gina ɗaliban su haka in yi shekara biyu ko uku suna wa'azi ba ya fiye sun yawa ba shi yasa ko da muke musu bayani ba su yadda ba suna nan su sauran mutane kafirai suka tunda musulmi wato akwai ganganci a wurin mutum na'am ba a san su bar sahu rasa tsakanin su da sahu na gaba dole su zo su ji masa wanda idan motoci suna wucewa sai da ba za a yi komai su ba to ke samu zuriya ba mu ta kan za a da motoci dole da yake mun da kwanta dan kasu ya rubu ruwa dan suka ji kan suka bi ruwa bayan ga wuri da su ke so da dawo ko da ranar ne ba su da sallah kawai yin rijo da hannun nan ku الذي يحدثه wannan kariya suke wannan dole ne wani nan nauna to ya kawo hadisi mai nauyi na ga ban tsawa ji wai ka ji duk wanda ya tsara ka samu kafa kamar ta gudu an auna ita ta wuri da Allah wuri ke nuna Allah ya ta wuri ko da ku ne muka dauka sun ta nan yake yanzu da aka ce sahu kamar yanzu wannan masallacin ranar juma'a limami sai ya kawo shi da wala buka hadin da mulan malam musulmi sun rinka bin mutane kowane mamu da idan na kafa damar sabu ta kauce a kan ai ba za ka sanar ba sai karfe hudu ko ba haka ba kuma karfe da aka wannan juma'a wata juma'a ne ne ba ku bari ba wani abun wato da hankali ba da kura annabi ba zai tallafa mutane irin wannan abu mai jigewa ba domin ka'idar ma da ala alaikum fi dunya al-akhirah domin ka'idar yudu Allah bikum al-yusra wa la yudu bikum al-usra ba ga kawai irin wannan abu ya haka addini haka zai yi suna ji kuma da haka Allah bai yarda insha Allah kuma ina jin gobe rana ne za ki kira a sai ji sai dai ki insha Allah sai dai ki kana ni da ku insha Allah ni kana da magana ana wai ba in sai gobe to kuma in zan yi azumi in kuma zan yi azumi nan ne nan bai ni sai fara karatu ma da gudu sai talaka ce kan da ce talaka ce hmm. in Allah ta ina nufin karatun magrib sai sai talaka kuma da ranar litinin kila da wani karatun na bayan hijabi a yi da shi Allah ya kuma saboda cikin yana da kuma in za mu yi cikin zangi yin ka karshen gari ba su idan a farkon dare ba ne ya yi ba amma yin karshen dare shi ne kawai za zo zuwa hannun sallar ya yi kowa da gida wanda zai barci ne wanda zai wani abu kafin ta yi da aka dawo wajen karfe uku ko biyu aka yi da shi su da shi ba amma za a kai ta kuma bayan hannun sallar ya yi ko ba da shi ya kuma a wani da tambaya ke cewa aka makallau ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko tunkatun masallaci da sauransu shi da Allah ya ja hankali a kafirai musamman da ke cikin garin goza a gaskiya wasu bangaren masallaci su fara zuciya ko kuma in kudu su su ba da Allah an ga hankali da ayo da ke ko na da agaza a da ai su su kuda abinda manzon Allah bai na cikin hadisin Bukhari man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baytan fil janna duka wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna wannan masallaci kuma na nufin gini na nufin kuma gudanar da ginin don kira da mace ba a riga gina kuma don duk irin wanda aka yi gini aka kawo da shi za a kuma ne kuma zan kuna ba shekara da shekara biyu zai gina da cewa zai iya tsagewa zai iya komai na iya kwanta za ka yi da kula da masallaci da kwanan wa abin da masallaci ke bukata don yi fitar da sakon da ya kamata ya fitar Allah ba mu yi haka don aiki ne mai kwalla wanda ke son zai yi da ko kullum ke san idan za ka yi aiki ne da kake yi da gwarasar da kai yana cewa za ka yi kullum a ce ba mu yi dukkan kwakwara wa amurkum bil fasa wallahu yahdikum masiratan minhu wa fadla wallahu yaqul alim ya san kullum yana kai gidan da ku da kulauci don kun kashe kudin ko da yin ku alkhairi kulauci zai samu sannan yana umartan ku da alfasha ababen da su dace ba ko yana umartan ku da ruwa Allah ku yana muku alkawarin gafara sannan kuma da falla ta musamman daga wajen ta ga ko mutumin da ya aiki da islami kuma ya sake duniyar domin sa don abin kunya ne ma a ce har sai an faɗakar da musulmi da inganta masallatan mu ko mu gyara su ko mu samar da shimfiɗa a ciki ko kan mu wulatar da masallaci wannan abin kunya ne idan muka motsa wannan matsayin matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman sun na a ne yana da wani asusu da'awa a mu a cikin mu ko makusantanmu tsakaninmu da su ba ni da ko da har yanzu ba mutum yi ba ne suna bukatar kira zuwa ga mutum ya kamata a ce masallacin nan yana da mota wancan masallacin yana da mota masallacin nan a duk karshen mako misali a kabar ladi ko da zuma a azuwa ne kuma kwana biyu ko uku ana daukar nan waɗansu malamin da su ko uku ko hudu ko biyar inda wa sai kuma waɗanda ba musulmi ba da musulunci ko na tare da su yayin da kuma wannan asusun masallaci a duk kuma da take shi ko da waɗanda suke haka ba su da yawa ya kamata a ce hakan ya tsaro don aiki na alkhairi aiki na na da ce ka ce kin da kai gidan da kai zuwa zaka yi amma shi ne aiki na abin da ka ba da cikin rayuwarsa ya kuma ka albarka a cikin zuciyarka Allah ba mu yi kuma a kuma kana ne wannan tambayar ce cewa ya sunna ta nuna idan liman ya jagoranci cikin sallah bayan idan wani irin addu'a ne ya kamata a yi liman ya jagoranci jama'a kowa koya suna da ta wasu suna kawo hujja ga wani hadisi da aka rubuta ne a cikin littafin mai suna sunan ba'atul majami akwai wani hadisi mai ke cewa shin ranar su ne liman ya dinga jagoran mutane da addu'o'i bayan jirgin sallah ko ko ya kwale su kowa ya addu'a kaga hadisin mai ko hadisin umar ya umar karfe kaza kaza ya umar alaihi wasallatu zuwa ayyana sadu kaza ya umar kaza ya umar kaza hadisi ne da yi da wato yana da kyau mana da kashi hadisai in da su da kuma da cikin danta ba malama da shi da sun kammala aiki lokacin da wajen suka rigi jira da zan kariya suna jigila manzo Allah don tsoro ga musulunci sai daga cikin kaza tabi'in sai shawo suka yi su da al-jahabiza ba za mu zura san malamai da wasu su ware hadisi masu kyau da marasa kyau don cewa al'umma da shi a gane abin da ya kamata abota Allah da shi da wanda ya kamata abota Allah da shi da aka bari su suke wallafa wallafa da su ibn al-jawzi cikin zarin sa al-mawdu'a wanda ya tsara a cikin kariya da aka wa da Allah irin su imamu suyuti irin su wannan ne da jinabi da jinabi ta ne da ku ya kuma da ga mutum yana da yadda zai tashi hadisi ba za abin da kake manzo Allah bane ya ce da ka da ya da ku ji jikin da ƙarya ke masa waɗansu kuma suna nan sai ke ɗin rufin shi a ah, wani dan cewa an yi yanzu a cikin hadisi manzo Allah da shi ko wani malami haka ya kuɗa wani kira yanzu kuma maganar ku ba da ijiya ba ce ko maganar maza Allah ce da ijiya kaga wannan bai dai maka da wurin da yake ha ku haka ne ba ba na yanzu maganar maza Allah ce da ijiya to idan ka yi da wannan matsalar da zaka faru shi ne za ka je ka samu wata hadisan da kai kanka kai ka ce da ijiya ko da ko mawdu'i da ya yi da maganar da ke ta ku ba da baka ba ba ba in sun koshi su yi guna in sun ji yunwa su yi kasa ya yi nuna Allah aka halin su In sun su in sun su kaga ai wannan abin ne da wani hadisi da kuma wai da haka ce wai da Allah ya koya a littafin ko kuma gana ko sai ya halitta wani doki to sai dai su zama ta abu ne biyu su ta abu da kuma yi kudu biyu kudu ne da cikin haɗa gobe to daga Kuma wannan gudun sai ya haɗa shi kanka a da ba a hauka ne kawai kuma sai maza Allah ya ce to dai wannan waɗansu makiya Allah makiya maza Allah ne don su kawo wa mutane ruɗin da mujahidin su za su shine sun zo irin wannan hadisi na ƙarya yasa imam azuki ya magana akan manufofin su daban-daban akwai mu suke yin kiro abu da suke yin kiro hadisan ƙarya kan su fasu hadisi akwai wanda suke yin kiro hadisan ƙarya ga masu mulki in suka mulki na da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye su su kawo wani hadisi goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga waje Akwai ko da cikin kuma wanda ba ba ba magana ga manzo Allah ba to wani ne yake ba da yi magana sai suka kawo mata sanadi to suka ce manzo Allah irin hukumomin da ake tunta a kan ji sai ko su ce manzo Allah akwai kuma waɗanda haka duk ya kawo su والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض نظر رحم كفدا كذا تكتبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وكره صوفية قد وضعوا مرتكبين الأجر فيما يبدأ فقبضت منهم رسولا لهم حتى أبان الأولى هموهم الواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه بدأ أخي مكاو الإمام السلسي ألفية تنص الله بيه wato waɗansu don su ɓata addini waɗansu don su nemi kuɗi inda masu wajen tasiri ina a kasuwanni in don in ko ruwa ne shi sun yi yawa wasu su ko da mutum ko ha da kuma kariya don su ba mutane dariya su ba mutane buka ta burge kuma sai ai sadaka ruwan da shi gudu ko shi gaba da haka dole ne sai an tafi a rito ne da inganta don da shi abin da ya inganta shi ne manzo Allah ya sallah ta farilla yakan yi alka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah وما اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام يكون كرمت آية الكرسي وكرمت بكل ده ده بند كده تبقى يجي يجي 33 ya hanga 33 ya kafara 33 wani lokacin 25 wani lokacin goma goma don hadisi sai in gaba wani don mutum ya dauka ya cikin abin da ya inganta amma idan zai addu'a ta roko ya nuna ku roki Allah lokacin da kuke cikin sujada yake ba wani hali da bawa ke kasancewa ya kusanci ubangiji musamman da lokaci da ke cikin kudura da haka ke ce amur rukuwa fa ahazzimu fi rabb wa amma sujud fa yusayidu fihi du'a fataminu an yusajaba lahu yake rukuwa ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko an subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli tasbihi ku girma ba ubangiji idan kun zo cikin guda ko na ce da addu'a na dace a hanka muku addu'a da kuke cikin guda ko kuma idan mutum ya kammala karatu ta biya kafin ya sallama nan ma wuri ne ne addu'a za ka manzo Allah baya yin sallah ya kammala karatun tahiyya ya sallama har sai ya rufe kai da gaba da gida yake ce a'udhu bikum min azabil qabr a'udhu bikum min azabil jahannam a'udhu bikum min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bikum min fitnatil masiihid dajjal abu da dawo sai ya kuma koyawa sai da Abubakar sai da Abubakar ke koya ma kuma ne wannan cikin roƙon wani shi a cikin a cikin sallah ta sai manzo Allah sai kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur Abubakar ke wannan idan ya kafa sai ya mai sallama ya kuma manzo Allah ya abin da zan da cikin sallah ta kaga ne ko bayan ya kammala sallah da kuma ta mu gane wannan amma sallah kuma kula ita ce wani lokaci annabi ya addu'a wani lokaci ba zai ba sai kuma ba a yin tasbihin subhanallahi subhanallahi ba illa kula in ya gama wani lokacin sai ya daga hannu da roƙi Allah bukatun wannan haka da cikin bukhari lokacin da mahaifiyar Anas bin Malik wato um, matar Abu Talha ummu Sulaim kenan ba ware wani wuri suna son tudun kewar sallah a gidan ta ce manzon Allah ya zo ya yi masa sallah a wajen dan da ya tabarruki da zuwa manzon Allah da ya je sun yi sallar na nafila a wajen bayan na gama sai daga hamira a zuwa sai ta rabo kusur da su ce manzo Allah yana da wata bukata su su zai bukatar ba tsarin da ana kan malu ta sun addu'a wasu kan take sai ce ga manzo Allah da kuma sai manzo Allah ya mata addu'a sai wanda ya mata addu'a wa wanda ya mata addu'a ta arziki eh, ya kasance ya samu kawai don sai da ya shekara ɗari a duniya kuma ya kasance ya samu yawan kaya don tsakanin ya'ya da jikoki sai da samu ɗari da ashirin an bai da sannan kuma ya mutu dukiya zama kawataccen da kuɗi a kawakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai shi ya fi kamata a ɗauki abu ta fuskar ta fuskar ilimi ba ta fuskar abin da yawanci lokacin da waɗansu ke samun kansu sai su ga an dade ana yi dan mu za ku ce an dade ana ran ba ba ne da shi da ba an dade ana kan bara da sai wani dai kun lokacin da yi a cikin har yau ko ba ku wannan ba a addini to ai an dade ana yi an san bi ana yi su ne hujjar ta cikin addini a wani littafi za a dogara da shi shi ne magana kuma da ka kuma da cewa mutane suna da ban mamaki Dole duk rikici ba a cikin gaban na kusa za mu warware ta umara ko warware a hadari yi ibiya da sala yi zuwa mustafa da ko da misali ba guda ɗaya da yi nuna cewa ana yin addu'a bayan sallah liman ne ya ce da mutane ku karanta kaza ku da kaza ba ko shi da shi ba don sun tafi sallah da bayani ba da kwamfitin da mahaifitin da kamar da kwamfitin da duk sun tafi hukunci to ne ba kawo wannan ba kun manta ko sun yi kuskure ko sun koyi